Hrvatski radio, obrazovni program. Prvi dan 1978. godine bila je nedjelja. Praznovjerni italijani smatrali su da godina koja počinje nedjeljom neće biti dobra. Doduše, niti prošle godine nisu bile nešto bolje. Italija je krajem 60-ih ušla u razdoblje koje je u povijesti poznato kao olovne godine. Ekonomsko čudo zamijenila je recesija. Vlade su bile sve nestabilnije, u prosjeku su trajale 11 mjeseci. U zemlji je vladala korupcija, organizirani kriminal bio je sve jači. Zemlju su potresali štrajkovi nezadovoljnih radnika. Nad Italijom se nadvijala i prijetnja vojnog udara. General Giovanni De Lorenzo načelnik Sifara, talijanske vojne obavještajne službe i kasniji načelnik stožera talijanske kopnene vojske, optužen je da je već 1964. počeo planirati državni udar. Morao je otići iz vojske, ali je zato kao kandidat neofašističke MSI stranke izabran u parlament. Na sve je to došao i fašistički teror. Skupine poput Ordine Nuova, Avangardije Nacionale i Fronta Nacionale postavile su niz bombi koje su ubile na desetke ljudi. I krajnja ljevica je odabrala nasilje njima studentski bunt nije bio dovoljen, niti je donosio rezultate. Krajem 1969. Renato Curcio, Mara Cagol, Alberto Franceschini, Prospero Galinari, Giorgio semeria i Roberto Onjibene održavaju sastanak. Joško Palavršić, koji je bio vjesnikov dopisnik iz Rima od 1975. do 1980. u knjizi Gerila na asfaltu piše u nekim dokumentima navodi se studeni 1969. kao početak crvenog terorizma, jer je o oruženom otporu državno-fašističkom teroru tada bilo zaključeno na jednom savjetovanju u Kjavariju, u hotelu Stella Maris. No drugi izvori nalaze da je godinu dana kasnije zapravo sve počelo. Tada se na noge osovio politički mediteranski kolektiv, gdje su glavni Kurčo i Franceschini uz Galinarija, Benea, Semeriju. Smisao bitke, oružana borba uz podršku masa, ako ne tako, govori oni Bene, ne mijenja se ništa. Ta skupina 1970. godine osniva organizaciju pod imenom Crvene brigade. Do te nesretne 1978. crvene brigade izrasle su u moćnu organizaciju. Njihove kolone utemeljene su u svim većim talijanskim gradovima. Koliko su brigade bile jake govori činjenica da se suđenje njihovom osnivaču Renato Kurču moralo odgoditi jer se nije moglo naći deset ljudi dovoljno hrabrih da budu poratnici. Crvene brigade ubile su i Fulvija Kroča, predsjednika odvjetničke komore Italije. Kad je počeo proces Renato Kurču i drugim brigadistima, crvene brigade objavile su da ne žele branitelje po službenoj dužnosti. Predsjednik odvjetničke komore ih je svejedno imenovao. Brigadisti u zatvoru tada su izjavili da će kolaboracionisti od odgovarati pred revolucionarnim sudom. Neki su se odvjetnici povukli, Kroče nije i crvene brigade su ga ubile. I tu 1978. brigadisti su počeli s napadima. Joško Palavršić u knjizi Gerila na asfaltu piše. Subota, 14. siječnja. Glavni direktor rimske telefonije Rafaele de Rosa bio je sljedeći na redu crvenih brigada. Pred stanom u otmjenom rimskom kvartu Tori di Quinto dočekala su ga dva mladića u radničkim kutama i sasula mu pet metaka u noge. Komunikacije su važan sektor za funkcioniranje države. To je vjerojatni razlog atentata. Petak 20. siječnja. Petero crvenih brigadista upalo je u višu školu za kadrove Dženoveškog univerziteta direktora koji je inače član demokršćanske stranke Filipa Peskjeru, 48 godina, stavili su uza zid. Njegovi šest gostio su zaključali u susjednu prostoriju. Nesretniku oko vrata objesili karton s natpisom Sluga imperialističke države i s tri metka u noge učinili ga ranjenikom. Izišli su mirno kako su i ušli. Tijekom siječnja 1978. u Italiji je registrirano 342 atentata. U njima je poginulo petero, a ranjeno 89 ljudi. Tog se siječnja pucalo u 50 od 94 talijanske pokrajine. Najviše napada bilo na stanove, urede i trgovine, njih 117. Bilo je 108 napada na pojedince, 80 napada na partijska i sindikalna središta. 11 su puta napadnute policijske postaje. U napadima u siječnju uništeno je 219 automobila, među njima je bilo i devet policijskih. Niti veljača 1978. neće biti puno mirnija. 12. dana tog mjeseca dvoje brigadista, mladić i djevojka, dočekala su Marcija Acarita, direktora Chemical banke, pred njegovim kućnim vratima i spalili mu tri metka u noge. Dva dana kasnije crvene brigade napale su jednog sudca. Joško Palavršić piše. Bio sam na mjestu događaja post festum. Na početku uske ulice koja počinje od dosta pustog trga bio je parkiran auto rimskog suca, šefa osmog ureda Ministarstva pravde Riharda Palme. Kad se jutro spremao na posao, prije nego što je ušao u auto, prišla su mu trojica. Potapšao ga je jedan po ramenu, da bi mu zatim sasao u glavu i prsa, ništa manje nego 14 metaka iz automata skrivenog u torbici. Nasmrt su ga osudile i justificirale crvene brigade. Na Teleksu čitam objašnjenje. Bio je agent imperialističke kontrarevolucije. Palmino ubojstvo bilo je težak udarac za talijansku državu. Još će teži udarac doći u ožujku za Italiju te nesretne 1978. Aldo Moro rođen je 23. rujna 1916. godine. Bio je profesor prava na sveučilištu u Bariju, kao pobožan katolik bio je izabran za predsjednika Federacije katolika na talijanskim sveučilištima. Bio je šutljiv, uljudan, ali jako ambiciozan čovjek. S 30 godina izabran je u parlament kao zastupnik demokršćana. S 32 postao je podtajnik u Ministarstvu vanjskih poslova. S 37 izabran je za predsjednika demokršćanske skupine u zastupničkom domu talijanskog parlamenta. Bio je pedantan, intelektualno sposoban i sjajno je posredovao u sporovima mogao je brzo donositi odluke. U ožiku 1959. demokršćani su zapali u tešku krizu činilo se da će se stranka rascijepiti. Moro je izabran za tajnika demokršćana. Stranka se nije rascijepila, pod morom demokršćani su se počeli otvarati prema ljevici. Prije svega prema socijalističkoj partiji koja je bila izvan vlade još od 1947. Godine 1963. Moro je prvi puta postao predsjednik talijanske vlade. U vladu je uvrstio socijalističke ministre. Do svoje smrti Aldo Moro će pet puta biti izabran za predsjednika talijanske vlade. Godine 1976. Moro je pak postao predsjednik demokršćanske stranke. Ukratko, on je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Italiji. 16. ožujka 1978. crvene brigade udarile su u samo središte sustava. Joško Palavršić piše. Kakav dan! Jutros u 9 sati i 4 minute u ulici Fani u sjevernom dijelu grada crvene brigade su uhvatile i silom odvele predsjednika demokršćanske stranke Alda Mora, nakon što su u kratkom puškaranju pobile cijelu njegovu pratnju. Vjeruje se da je Moro živ. Otmica je bila spektakularna. Dan je bio lijep, sunčan. Moro se uobičajenim putem uputio prema parlamentu gdje je trebao prisustovati izlaganju novog predsjednika vlade Đulija Andreotija. Joško Palavršić piše. Pošto je jednim plavim Fiatom 130 koji je slijedila Alfa Romeo, krem boje, otišao iz obitavališta u ulici Forte Triomfale u malu crkvu na jutarnju misu, pa zatim prema gradu, More je, čitajući jutarnje novine, stigao do križanja ulice Fani i Stresa. Tu je njegov vozač, Domenico Ricci, odjednom stao, jer mu se ispriječio naglo kočeći jedan bijeli Fiat 128. Malom sudaru slijedio je još jedan. Alfa Romeo iz pratnje udario je lagano u Morov Fiat. Iz prvog automobila izašla su dva čovjeka, kao da ustanove tko je kriv za sudar, i bez pomuke ubila obojicu čuvara iz Morova auta dok su istovremeno iz prizemne terasice jednog obližnjeg zatvorenog bara, dotad skriveni iza cvijeća kao piloti kompanije Alitalia, koji kao čekaju autobus, izašli drugi crveni brigadisti i s rafalima iz automata pokosili policajce iz drugog automobila. Aldo Mora je ostao u zatočeništu crvenih brigada do 9. svibnja 1978. Tada su ga ubili. Njegovo tijelo je ostavljeno u prtljažniku automobila u rimskoj ulici Katani, točno na pola puta između sjedišta demokršćana i talijanske komunističke partije. Crvene brigade nadale su se da će otmica i smrt Alda Mora gurnuti zemlju u građanski rat koji će pak prerasti u revoluciju. Do toga naravno nije došlo. Ideolozi crveni brigada krivo su čitali društvo. Christopher Dugan u knjizi Snaga sudbine povijest Italije nakon 1796. piše. Zemlja nije gurnuta u građanski rat. Umjesto toga, kao što je to u očaju primijetila jedna od otmičara feministkinja Ana Laura, val gnušanja i solidarnosti zapljusnuo je zemlju. Trgovi su bili puni crvenih zastava, studenata i radnika koji su nas nazivali fašistima. Otmica Alda mora označit će vrhunac olovnih godina ili godina metka. Crvene brigade će na kraju biti poražene, nestaće i opasnost od crnog, desnog terorizma. Prijetnja desnog državnog udara također će u 80. godinama 20. stoljeća postati sve manje i manja ali Italijanska prva republika koja je nastala nakon drugog svjetskog rata nikad se neće oporaviti od te otmice. Dan nakon smrti Alda Mora, socijaldemokrat Giuseppe Saragat, koji je od 1964. do 1971. bio predsjednik Italije, izjavio je da pored Morovog tijela leži i tijelo Talijanske prve republike. Tu prvu republiku nisu ubile samo crvene brigade i terorizam dok čile su je korupcija, nesposobna i potkupljiva državna uprava, okoštala politička scena i organizirani kriminal. Krajem 70. godina 20. stoljeća od talijanskog čuda činilo se da nije ostalo ništa, govori doktor Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Država i, i državni aparat su se pokazali zapravo nedovoljno sposobni da shvate i dimenzije krize, europske krize i svjetske krize i nisu shvatile koliko je potrebno zapravo inzistirati na modernizaciji društva i na stvaranju jednog eh, političkog sustava koji će biti slobodan od korupcije i koji neće se zatvoriti u jednu užu političku kastu i koji što će, koja će voditi do birokratizacije talijanskog društva. Danas je talijansko društvo visoko birokratizirano i visoko korumpirano. Činjenica je da mm, talijanski političari imaju najveća primanja u Europi. Tako da bismo mogli reći da politička klasa nije bila na visini povijesnih izazova koje su u ono vrijeme drmale Europom i nije shvatila da one unutarnje proturječnosti u Italiji mogu dovesti do neželjenih posljedica, a naravno te neželjene posljedice su se očitovale u nizu afera, u nizu skandala, u nizu krupnih potresa koje su potresle talijanski politički život. Godine 1266. na dan 26. veljače vojska Karla Anžuvinca, brata francuskog kralja Luja IX, porazila je kod Grandele vojsku Manfreda Hohenstaufovca. Tako je završila vladavina Hohenstaufovaca u Italiji. Zamijenila ju je vladavina Anžuinaca. Među posjedima koju su Anžuinci dobili bila i Sicilija. Do tada taj otok već promijenio značajan broj gospodara. Do tada su njime vladali Feničani, Grci, Kartažani, Rimljani, Bizantinci, Normani, Arapi i njemačka vladarska obitelj Hohenstaufen. Sicilijanci su naučili živjeti pod tim brojnim gospodarima. Prema jednoj priči, francuski vojnik iz vojske Anžuinaca pokušao je silovati jednu Sicilijanku. Ona se branila i francuski vojnik ubio. Njezin vjerenik je pak pronašao tog francuskog vojnika i ubio ga. Prema legendi to je bio početak mafije. Riječ je naravno samo o legendi, ali nastanak mafije ima veze s brojnim osvojačima koji su protutnjali kroz Siciliju. Talijanski novinar Luigi Barzini mlađi u knjizi Talijani piše Sicilijanci se od koljevke uče ili se možda čak i rađaju, već znajući da jedni drugima moraju pomagati, da se moraju svrstati u svoje prijatelje i boriti se protiv zajedničkog neprijatelja, čak i u slučaju kada su prijatelji u krivu, a zajednički neprijatelji u pravu. Svaki od njih mora pod svaku cijenu obraniti svoje dostojanstvo i nikad ne smije dopustiti da najmanje uvrede ostanu neosvećene. Oni moraju čuvati tajne i uvijek biti na oprezu prema zakonima i vlastima. Taj oprez prema gospodarima i stranim osvajačima dovaju do toga da su se na Siciliji pojavili klanovi. Nazvani su Koska. Ta riječ označava biljke poput artičoka ili čička, čiji su listovi ili bodlje čvrsto zbijeni. To pak simbolizira bliskost koja vlada između članova klana. Neki pak riječ mafija izvodi iz kombiniranog sicilijansko-arapskog slenga. Ta riječ označava zaštitnika slabih prema arogantnima i moćnima. Kada god nastala i kakvo god bilo njezino podrijetlo, mafija je sredinom 19. stoljeća zapravo vladala Sicilijom. Garibaldi je imao svoje mafijaške škvadre. Smatrao ih je odvažnim borcima protiv osvajača koji će mu pomoći u oslobađanju i ujedinjenju Italije. Godine 1863. nakon ujedinjenja Italije na Sicilije počela igrati drama pod naslovom Heroji kaznionice ili i mafiozi della vicaria. U njoj su mafijaši bili prikazani kao hrabri patrioti i zatočenici, koju svoju hrabrost pokazuju u borbama noževima. Drama je igrana po cijeloj Italiji. Ona je zaslužna za uvođenje riječi mafija u talijanski jezik. Mafijaši su govorili, kralj Italije možda vlada Sicilijom, ali mi njome upravljamo. Mafija je prokletstvo Italije. Od kad se prvi puta pojavila, morate znati da je, i moramo svi mi znati da je mafija počela kao, rekli bismo, patriotska, domoljubna organizacija. Nije još raščišćeno, ali recimo mnogi povjesničari mafije ističu da je mafija stvorena kao jedna tajna organizacija još na Siciliji u vrijeme borbe protiv anžuvinaca, francuskih anžuvinaca, jer zapravo mafija znači morte ai francesi, Italija avanti, dakle smrt francuzima naprijed Italija. To je dakle taj akronim. To nije baš definitivno <laughs> povijesno utvrđeno, ali je kolokvijalno prihvaćeno. Mafija se pojavila kao organizacija, kao tajna organizacija koja je bila povezana sa sicilijanskom višom klasom, sa vlastelom i sa latifundistima i na neki način je reflektirala tu sliku patrijarhalne idile. Nažalost, mafiju su u mnogome e, prešutno i podržavala i crkva, jer je zapravo smatrala da je mafija zapravo mm, e, čuvar obiteljskih i patrijarhalnih tradicija Italije. Tako da je došlo do miješanja nekoliko planova zbog čega je mafija kao vrlo jaka lokalna organizacija i kao domoljudna organizacija koja okuplja zemljake i pripadnike pojedinih obitelji vrlo jako e, utjecala onda i na politički život u Italiji jer se iz sa Sicilije širila u druga područja, naročito e, tu imate i autohtonu mafiju, Kamoru u, u Napulju i u pokrajini Puli i naravno imate Ndrangetu u Kalabri i jednim dijelom još u Puli međutim sad su to mreže koje pokrivaju cijelu Italiju. Talijanska država najvjerojatnije će se po prvi puta sukobiti s mafijom 1866. Te su godine talijanska vojska i mornarica poražene u kopnenoj bici kod Kustoce i u pomorskoj bici kod Visa. Porazila je vojska Habsburgske carevine. Da stvar bude gora, kraljevina Italija napala je carevinu u trenutku kada je ona ratovala s moćnom Pruskom. Talijanska vlada očekivala je laku pobjedu koja će osigurati vladavinu nad Venecijom. Umjesto lake pobjede doživjela je poraz i poniženje. Te 1866. došlo je do pobune na Siciliji. Razloga za pobunu bilo je nekoliko. Bio je to siromašan otok i socijalni razlozi su bili jaki. Ali u ustanku su sudjelovali i republikanci, separatisti i burbonisti, koji su se pak zalagali za odvajanje od Italije i vraćanje vlasti kuće Bourbon. Sve u svemu bilo je oko 40 tisuća ustanika. Talijanska vlada odlučila je brzo ugušiti taj ustanak. Christopher Dugan piše. Velika vojska je poslana na otok pod zapovjedništvom Rafaela akadorne generala podrijetlom iz Piemonta. Palermo je bombardiranjem natjeran na predaju. Proglašeno je uvođenje izvanrednog stanja i počela su masovna uhićenja i pogubljenja. Kako bi opravdao te okrutne mjere, Kadorna je sastavio popis užasa koje su navodno počinili Sicilijanci. Među njima su bili spaljivanje živog policajca, razapinjanje na križi jednog vojnika i prodaja na ulici mesa skinutog stijela tijela karabinjera. Vlada je objavila te tvrdnje, iako je Kadorna kasnije priznao da je većina tih optužbi bila temeljena na neprovjerenim pričama. Ministar unutarnjih poslova dodatno je raspirio vatru prvi put javno govoreći o ubojitom tajnom društvu zanom mafija, koje je navodno bilo najodgovornije za izbijanje pobune na otoku. Nakon gušenja ustanka u službene dokumente talijanske vlade po prvi je put ušla riječ mafija. Parlament je također o njoj raspravljao. Ta se tajanstvena organizacija navodila kao jedan od vinovnika pobune. Doduše postojanje mafije i njezino spominjanje možda su bili izlika za surovo obračunavanje s ustanicima. Ali 1874. ponovo se pojavio strah da bi se otok mogao pobuniti i vlada je po prvi puta povela kampanju protiv mafije. Na otoku se pak na tu kampanju reagiralo tvrdnjama da je riječ o izmišljotinama sjevernjaka. Kampanja protiv mafije nije dala rezultate. U drugoj polovini 20. stoljeća mafija i njezini poslovi proširili su se daleko na sjever novac mafije postupno je postao legalno isprani novac, veliki financijeri povezano sa političarima, to je sve stvorilo jednu hobotnicu, jednu mrežu koja danas guši cijelu Italiju. Jednu od negativnu negativnih stimulansa mafiji došlo i u drugom svjetskom ratu kad su se saveznici skrcavali na Siciliji onda su Amerikanci pošto je Mussolini pokrenuo jednu antimafijašku kampanju, jer je mafija naravno zahvatila i njegovu vlast i njegovu državu, onda je mafija bila posebno kritična prema Mussoliniju i pridružila se Amerikancima i italijanskim mafijašima koji su čak ispušteni iz zatvora u Sjedinjenim američkih da bi mogli pomoći i pružiti logističku podršku saveznicima prilikom iskrcavanja. Tako da recimo u Siciliji zahvaljujući mafiji je, su saveznici dočekani ne sa onim otporom koje je se očekivalo, nego gotovo s oduševljenjem osloboditelja i ta polulegalizacija mafije i njeno korištenje u borbi protiv komunista, dakle 48. i 53. godine, značajno je pomogla mafiji ne samo da preživi, nego da ojača, da postane značajni faktor i čimbenik u društvu. proljeće 1876. mladi intelektualac iz Toskanele, Poldo Franchetti, krenuo je na put prema Siciliji. Pratio ga je njegov prijatelj Sidney Sonino. Kasnije te godine Sonino i Franchetti su objavili svoje zapažanje o Siciliji. Sonino je pisao o ekonomskim uvjetima, Franchetti je pisao o političkim i administrativnim uvjetima na Siciliji. Ono što je napisao 1876. velikim dijelom važi i danas. Prema Franketiju problem je bio u tome što su mafiozi bili preduboko utkani u teksturu društva na Siciliji. Prema njemu i policajci i vlasnici zemlje i državni činovnici i seljaci su bili jednako krivi za postojanje mafije. I sve je to otežavalo borbu s njom. franketi je ovako opisao tu situaciju. Kada kap ulja padne na mramornu površinu, ona ostane nepromijenjena i lako se može obrisati. Ali ako padne na komad papira počinje se upijati i širiti i postane jedno s materijalom na koji je pala i nerazdvojiva od njega. Franket je izlaz vidio u tome da država dobije tako veliki moralni autoritet koji bi pak lišio mafioze njihovog autoriteta, ugleda i važnosti. Problem je bio u tome što Franketi nije vjerovao u tu pobjedu. Smatrao je da na Sicili ne postoji društvena skupina koja bi bila dovoljno nezavisna i utjecajna kako bi mogla provesti tu obnovu i Franchetti je smatrao da ako se već ne može naći rješenje za problem mafije, onda Italija mora pustiti Siciliju, dopustiti joj da proglasi nezavisnost. Italija nije odustala od Sicilije i od borbe protiv mafije. U razdoblju Berlusconijeve vladavine od 2001. do 2006. posebno je, su ove posljednje tri godine obilježene jačim prodorom protiv mafije i velikim brojem uhičenika. I naravno ove dvije godine prodjeve vladavine od 2006. do 2008. došlo je do hapšenja najznačajnijih bosova mafijaških, oni koji se skrivali po 30 godina kao Provencano. Prije toga je došlo do hapšenja Totorine, koji je bio jedan od glavnih protagonista ubojstva sudaca Falcona i Borselina. I naravno došlo je do razotkrivanja tih podzemnih eh, eh, veza mafije koja danas počiva na drogi ali naravno i na pranju novca, na ilegalnim imigracijama, na prostituciji i naravno na pranju novca kroz legalne oblike. Ta mafija je danas vrlo jaka, ona se očitovala i u nedavnom krizi smeća u Napulju, upravo zato jer mafija ima svoju špekulaciju, ima svoj tok novca, a ona uspijeva preživjeti zahvaljujući tome što je visoki stupanj nezaposlenosti na jugu i što zapravo zbog patriarhalnog načina organizacije društva jedina perspektiva je koji put sudjelovati i biti članom obitelji koja priznaje vlast mafije. Naravno, to nije za njih neki oblik kriminalne aktivnosti, bilo reket, bilo sudjelovanje u poslovima mafije, ali je činjenica da je to kapilarna hobotnica koja nagriza talijansko društvo. proljeće 1981. godine u Palermu je izbio rat između mafijaških klanova. U sljedećih nekoliko godina u tom je ratu stradalo na stotine ljudi. Ono što je vlasti uznemirilo bila je činjenica da je mafija ovoga puta napadala i najviše državne dužnosnike. U siječnju 1980. ubijen je vodeći demokršćani nakon što je pokušao raskinuti veze s mafijom. Slijedilo je ubojstvo glavnog tužitelja u Palermu i nakon toga je u proljeće 1982. ubijen vođa komunista na Siciliji i ugledni član antimafijaške komisije. Vlada je odlučila stati tome na kraj. U Palermo je za 58. prefekta grada postavljen Carlo Alberto Dalla Chiesa, general karabinjera koji je slomio kičmu crvenim brigadama. General se pak u Palermu osjećao izoliranim. Činilo mu se da vlada ne surađuje s njim kao što je surađivala kada se borio protiv crvenih brigada. Christopher Dugan piše. U noći 3. rujna 1982. godine Dalla Chiesa je napustio ured u središtu Palerma zajedno sa svojom mladom suprugom i ušao u malini automobil kako bi se vratio kući u svoju službenu rezidenciju. Imao je samo jednog stražara u pratnji. Kako su vozila ušla u Via Isidoro Carini, prišla su dva muškarca na velikom BMW-ovom motociklu i otvorila vatru iz Kalašnikova. Ubili su Dalakijezu i njegovu suprugu. Stražar je također bio ubijen. Sprovod je na brzinu organiziran sljedećeg dana i prenosila ga je televizija. Mnoštvo nas provodu je bacalo novčiće prema vladinim ministrima koji su došli odati počast ubijenima. Dalakijezin Šurijak je vikao, vi ste ih ubili u parlamentu. Očaj koji je vladao zbog loših vlada, koštalog političkog sustava, korupcije, kriminala, malo je bio razbažen činjenicom da je Italija početkom 80. godina počela izlaziti iz dugotrajne krize. Sredinom 80. godina Italija je postala peta pojačini ekonomija na svijetu na valu tog ekonomskog oporavka i razvoja, da je jedan novi krug, jedan novi ciklus razvoja doveo je i do sporazuma između demokršćana i socijalista i do socijalista u vladi. Petino Kraksi u prvo vrijeme svojeg upravljanja i svojeg premjerovanja uspio je pokrenuti čak i neke reforme. Međutim, sve te reforme naravno su bile izrazito kratkog daha, jer su naišle na otpor onoga što je bila takozvana realna moć u Italiji, koju su držali naravno jedan bogati sloj krupnih industrijalaca i još uvijek oni dijelovi establishmenta koji naravno nisu bili skloni onim demokratskim reformama koje je Betino Kraksi pokušao uvesti. Postupno je ta njegova vlast zapadala u tradicionalne oblike političkog klijentelizma u prvom redu, jer je Betino kraksi izrazito favorizirao samo pripadnike svojeg političkog kruga, dovelo je do infiltracije drugih elemenata u njegovu stranku, došlo je do kapilarne korupcije, naime tada, se, tada je bila parola u socijalističkoj partiji da treba zapravo omogućiti lokalnim vlastima gdje, gdje su socijalisti da se pod svaku cijenu njihove lokalne zajednice ubrzano razviju, pa čak i po cijenu da se otrpi stanovita koegzistencija sa krupnim kriminalom. Godine 1981. predsjednik Italije Sandro Partini pokušao je razbiti okoštalost talijanskog političkog sustava. Od 1946. godine predsjednik vlade uvijek bio iz redova demokrašćana. Partini je mandat za sastavljanje vlade ponudio Giovanniu Spadoliniju iz republikanske stranke. Spadolinijeve vlade bile su kratkotrajne. Jedna je trajala od lipnja 81. do kolovoza 82. A druga je trajala od kolovoza do studenog 82 ali ipak je razbijen kalup talijanske politike. Na izborima 83. demokršćani su dobili samo 32,9% glasova. Bio je to njihov najgori rezultat nakon 1948. Tada se dogodilo čudo. Socijaliste 1947. iz vlade izbacio moćni demokršćanin Alcide de Gasperi. Godine 1963. vratio ih je u vladu Aldo Moro. Godine 1983. socijalist Bettino Craxi postaje predsjednik talijanske vlade. Da čudo bude veće, njegova prva vlada trajeće od kolovoza 1983. pa do travnja 1987. Sjetimo se da je tada krenula i razvoj Milana 2 i Milana 3, to je onaj ono područje na kome je profitirao i novi investitor povezan sa socijalističkom strankom Silvio Berlusconi i da je zapravo vlada Betina Kraksija mu omogućila da on premreži Italiju svojim televizijskim stanicama koje su ispočetka krenule kao lokalne, na taj način da je zaobiđen zakon, pa je stvorena mreža lokalnih televizijskih stanica pod firmom koje nije zapravo narušeno pravo i nije narušen monopol državne televizije, jer je naravno licenca za, za emitiranje bila samo davana na regionalnoj razini. Međutim, naravno, Berlusconi se zajedno sa socijalističkim vladama u lokalnim regijama i u lokalnim e, velikim središtima povezao i stvorio mrežu alternativnu koja je bila zapravo mreža regionalnih stanica i koja je malo po malo uspjela premrežiti cijelu Italiju i onda se u obliku tri kanala pojaviti i izvršiti pritisak za legalizaciju frekvencija na e, području cijele zemlje. Dakle, e, riječ je o jednom spekula, špekulativnom kapitalu koji se u ono vrijeme angažirao i e, korupcija koju je ne samo tolerirao, nego stimulirao Betino Kraksi pod firmom koristi za vlastitu stranku i koristi za demokraciju u Italiju, obila mu se u gravu i konačno dovela do njegove kriminalizacije do njegovog naravnog bijega i zemlje i 1993. do kraha cijelog sustava. Stamattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore alči de Gasperi je iz vlade izbacio i komuniste. Oni vladu ponovno nisu vidjeli sve do kraja hladnog rata. Samo su tijekom krize nakon ubojstva Alda Mora dali potporu vladi nacionalnog jedinstva. Generalni sekretar talijanske komunističke partije Enrico Berlinguer je partiju doveo do 34,4% glasova na izborima 1976 ali komunisti nisu mogli ući u vladu. Bili su u stanju takozvane dostojanstvene paralize. Berlinguer je to nastojao prevladati ustrajnim podizanjem ugleda partije. Nastojao od nje napraviti dio društva koji se neće moći zaobići. Projekt je propao kada je u lipnju 1984. Berlinguer umro od posljedice krvarenja u mozgu. Na sprovod mu je došlo više od milijun ljudi. Bio je to jedan od najvećih sprovoda u talijanskoj povijesti. Ta komunistička partija je prošla kroz nekoliko faza, kroz nekoliko metamorfoza. Međutim, ona nije prošla kroz jednu značajnu metamorfozu, a to je da se socijaldemokratizira na način kako se to socijaldemokratizirale one stranke u Europi koje su imale jaču socijaldemokratsku tradiciju. Gdje god su komunističke stranke pogotovo nakon 60. godina, kretale prema centru, one su se zapravo priklanjale socijaldemokratskom modelu. Tog socijaldemokratskog modela u Italiji nije bilo. Socijalisti su bili jedini koji su krenuli ka tom modelu, ali su se raspali zbog unutarnjih borbi i naravno poslije na kraju ojačali pod Betinom Kraksijem, ali neslavno propali kao stranka u velikom krahu 1993. godine. Komunisti su prošli jednu drugu metamorfozu, jednu drugu e, transformaciju i ta transformacija je bila vrlo tegobna jer je istovremeno uključivala i jedno krilo koje nije bilo voljno okrenuti se prema jednom novom socijaldemokratskom modelu, a s druge strane je imala jedno vodstvo koje je htjelo pod svaku cijenu se korijenito transformirati. I mislim da uopće ta, taj put e, talijanske komunističke partije preko partije demokratske ljevice, pa konačno danas do demokratske partije, je zapravo e, jedan e, čudan osebujni proces koji se doživio u, u Europi i on isto tako govori o nesposobnosti vođa te političke partije da se adaptiraju i da u toj adaptaciji sačuvaju privrženost i odanost svojih pristaša. Međutim, ja mislim da je uzrok tome i nedemokratska baza komunističke partije, jednog, jednog dijela nedemokratske baze koje je komunistička partija sa sobom povlačila još od 45. godine. Godine 1969. na konferenciji komunističkih partije u Moskvi slanstvo talijanske komunističke partije odbilo je potpisati završni izvještaj i nije se složilo sa službenom linijom kongresa. Tada drugi čovjek talijanske partije Enrico Berlinguer otišao je još dalje. Osudio je gušenje Praškog proljeća i nazvao to Praškom tragedijom. Berlinguer je još izjavio da unutar komunističkog pokreta postoje razlike u temeljnim pitanjima. Tri godine kasnije Berlinguer je naslijedio Luigi Longa na mjestu generalnog sekretara partije i krenuo je ono što je nazvao povijesnim kompromisom između demokršćana i komunista. Berlinguer i Talijanska komunistička partija namjeravali su pokazati da su spremni ući u talijansku vladu i da su voljni poštovati višestranačku demokraciju i tržišnu ekonomiju. Počelo se događati nešto što je malo tko očekivao. Partija T76. na izborima dobila 34,4% glasova. Magazin Time je u broju 14. lipnja 1976. na naslovnu stranu stavio Berlinguerov crtež. Ispod njega je pisalo Italija crvena prijetnja. Novinar magazina Time u članku Donen Rikov zahtjev za vlašću napisao je. Tijekom posjeta Moskvi, Berlinguer je održao govor koji je zaprepastio ruske domaćine. Oni su ostali sjediti na svojim mjestima, kamenih lica i ruku sklopljenih u krilima. Berlinguer je zahtijevao put u socijalizam koji odgovara posebnim karakteristikama povijesnog, građanskog i političkog razvoja naše zemlje. U govorima i intervjuima Berlinguer je obećao da će komunisti, ako im se dopusti sudjelovanje u vlasti, nastaviti s talijanskim članstvom u NATO-u i zajedničkom europskom tržištu. Na pitanje koje je ključno za demokrate u Europi, hoće li komunisti ako budu poraženi na izborima sići s vlasti, Berlinguer je odgovorio da hoće. On također tvrdi da komunistička pobjeda na talijanskim izborima neće imati domino efekt na ostale zapadnoevropske zemlje. Sve je više i više ljudi, ne samo u Italiji, već i u ostatku zapadne Europe, uvjereno da su talijanski komunisti iskreni u tim izjavama. Talijanska komunistička partija pobjeđivala je na gradskim i pokrajinskim izborima, vladala je nekim talijanskim gradovima ali nije mogla doći na vlast u Italiji. Sada je željela pokazati da je sposobna vladati Italijom u koaliciji s nekomunističkim strankama i da je nezavisna od Sovjetskog saveza. Partija se sve više udaljavala od svoje stare linije. Osudila je sovjetsku invaziju na Afganistan. Talijanski komunisti su 1980. odbili sudjelovati na konferenciji komunističkih partija u Parizu. Umjesto toga, Berlinguer je otišao u posjet Kini, gdje je Deng Xiaoping provodio korijenite reforme. Na kraju je 1981. Berlinguer dao izjavu da se progresivna snaga oktobarske revolucije iscrpila. Bio je to skoro pa potpuni raskid. Ali Berlinguer je umro 1984. Njegov nasljednik, Alessandro Nata, pokušao je izgladiti odnose sa Sovjetskim savezom. Na kraju se talijanska komunistička partija reformirala, ali ta je reforma došla kasno i te reforme nisu bile dovoljne. I ta njena transformacija nije izvršena radikalno u onom smislu kome je se mogla pretpostaviti u smislu socijaldemokratizacije, u smislu, ako hoćemo, i stvaranje jedne laburističke stranke koja bi Italiji i tekako bila potrebna jer je Italija zemlja jakog industrijskog proletarijata radničke klase koje naravno traži svoju političku legitimaciju, svoj politički izraz. I naravno, kad oni to nisu uspjeli, ubacile se u to tko drugi nego populističke snage desnice i konkretno stranka slobode, odnosno najprije naprijed Italijo, stranka naprijed Italije, a kasnije stranka slobode Silvia Berlusconija. Dakle, taj populizam nije pao s neba, nije došao iznenada, nego se on nakalemio na onaj oblik komunističkog populizma koji je je zapravo tinjao cijelo vrijeme i kada je Berlinguer najavio velike raskide i veliko okretanje prema jednoj novoj strategiji i taktici u talijanskom društvu. Od 1996. godine do 2001. godine stranka demokratske ljevice je na vlasti. Imamo jednog premijera, Masimu Dalemu, koji je do 2000. bio premijer u razdoblju kada je Romano Prodi 1998. dao ostavku, dakle u dvije godine čak i Massimo D'Alema je premijer, ali prevelikim taktiziranjem, premalim oslanjanjem na ono što bismo nazvali moderni politički program i moderni politički projekt koji bi bio više povezan sa ostalim europskim socijaldemokracijama i ta njihova nesposobnost adaptacije dovela je do toga da su oni danas krajnje marginalizirani i da su se prerasli u demokratsku stranku i da je time izgubljena zapravo ona mogućnost da u Italiji kao zemlji moderne razvijene demokracije na kraju krajeva po mnogim pokazateljima se stvori jedna jaka socijaldemokratska snaga koja bi predstavljala jednu od alternativa za glasače. veljači 1992. policija je uhitila Marija Kjezu, socijalističkog političara iz Milana. U trenutku uhićenja Kijeza je bezuspješno pokušavao u WC školjku baciti 30 milijuna lira i pustiti vodu. Policija ga je naime uhvatila kako prima mito. Kijeza je vodio općinski starački dom u Milanu i bio je pristaša Boba Kraksija, sekretara lokalnog ogranka socijalističke partije i sina premijera Betina Kraksija. U to je vrijeme gradonačelnik Milana bio Paolo Piliteri, Kraksijev šurjak, koji je protivnike korupcije otvoreno nazvao kretenima koji ne razumiju kako svijet funkcionira. Kijeza je također kontrolirao sportske i rekreativne centre i procijenio je da to njegovo maleno carstvo vrijedi oko 7000 glasova. Starački dom je bio posebno koristan. Njegovi stanari bili su korisno glasačko tijelo na izborima, ali jednom je vlasniku tvrtke za čišćenje bilo dosta plaćanja Kijezi 10% od prihoda kako bi i dalje dobivao narudžbe za čišćenje i prijavio je Kijezu policiji. Pad Marija Kijeze označio je početak onoga što je u Italiji nazvano Tangentopoli. Glavni tužitelj u Milanu, Francesco Saverio Borelli, nije se ustručavao pokrenuti veliku akciju protiv korumpiranih političara. Njegova ekipa sudaca bila je odlučna, pouzdana i puna znanja. Među njima se svojim istražiteljskim vještinama i dramatičnim stilom u sudnici isticao sudac Antonio Di Pietro. Milanski suci počeli su rušiti korupcijsku piramidu koja se gradila desetljećima. Na zidovima milanskih zgrada Osvanuli su pa grafiti poput Hvala ti Pietro ili Pietro ti si bolji od Pelea. Ti su suci pokrenuli lavinu koja će zbrisati Prvu republiku i gotovo sve njezine političke stranke, govori dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Pa recimo da je zapravo glavni uzrok propasti Prve republike ta kapilarna korupcija morate uzeti u obzir da je talijansko pravosuđe ipak e, relativno neovisno i mnogo neovisnije nego što je to u nekim drugim zemljama i u pojavi tog jednog takozvani pool, takozvana skupina tužitelja iz Milana koja pokreće tu akciju protiv te kapilane korupcije u svim sferama politike. Razotkrivaju se e, velike makinacije povezano sa velikim poslovima E, razni oblici ilegalnog pranja novca, ono što nazivamo organizirani kriminal i naravno u tome se onda javlja revolt cijele zemlje protiv te dugo uhodane prakse političke korupcije i netransparentne politike što je bilo karakteristično za Italiju. Nažalost, e, iako su te najmanifestni oblici E, iščezli na neki način, preostalo je zapravo ta privilegirana pozicija političke kaste i njeno, da tako kažemo, reproduciranje, makar u manjim dimenzijama i u manje značajnim oblicima, ali do dana današnjeg. I imamo nas pregrupiranje takvih snaga i stvaranje jedne nove političke kaste koja je sad povezana i koja gravitira upravo oko Silvio Berlusconija kao vođe ove nove desnice u Italiji koji su se sad pridružili i ono što su nekad bili neofašisti pa se pretvorili i transformirali u postfašiste da bi se danas utopili u stranku Kuće Sloboda koja je zapravo ništa drugo nego jedan oblik korporativne političke stranke koja zagovara ideju korporativne države.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 siamo troppo milanesi e lo vedi anche allo stadio che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi perché siamo troppo ci promettiamo in coro che ci rompiamo the comme